عليكم ورحمه الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na litinin daren talata wanda ya dace da 18 da wata na shawwal hijirar jakadan Allah subhanahu wataala dan gata annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi daga Makka zuwa Madina shekara 1400 da shekara 44 wanda ya dace da takwas da wata na shidda watan Mayu miladiya 2023 idan tarihi ya inganta cikin yarda da kaddarawa ta Allah subhanahu wataala Ah, yau kuma Allah ya kaddara muna dawowa karatu a wannan masallaci mai tarin albarka na Al-Furqan ah, wannan majlisi mai tarin albarka na karatun littafin ad wad-Dawa na Abi Abdullah ah, Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub al-Ma'ruf bin Al-Qayyim al-Jawziyya alayhi rahmatullahi ta'ala a wannan littafi da suka bi sani da aljawabul kafi liman sa'ala anid dawa'i shafi wanda muke gabatarwa a kowace litinin kusan mun doki kafin ramadana eh, mun tafi hutu cewa za a je hutun ramadan saboda a samu a yi ibada cikin tsalaki sannan kuma a mai da hankali zuwa ga tafsirin alqur'ani mai girma kuma yau gashi Allah subhanahu wataala ya sanya lokacin da aka diba na cewa bayan sati biyu bayan wata ramadan za a dawo karatu gashi Allah ya kaddara mana mun dawo muna wa Allah subhanahu wataala godiya yau zamu mu tashi darasi na goma cif-cif a jerin darasan da muke gabatarwa na wannan karatun na wannan littafi na adda'u dawa wannan shine darasi na goma wanda muna anan akan mas'ala ta alaƙar addu'a da kuma ƙaddara. wanda wasu daga cikin maluma suke kore alaƙar suke kore ci tasirin addu'a bisa abinda Allah subhanahu wataala ya hukunta ya ƙaddara. mun karanta fadin Allah subhanahu wataala وإذا سألك عبادي أني فعني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان مفسر wannan ayar cewa ubangi subhanahu wataala yana cewa idan bayuna suka tambaye ka game da ni Allah ya ce ni ina kusa muka yi bayanin cewa ita addu'a kashi biyu ce akwai du'a'u mas'ala kuma akwai du'a'u ibada du'a'u mas'ala ita ce wanda zaka iya roƙon wani misali ala sabilil misal kana saman mashin sai mashin kinka ya yayi faci ko kuma su ya ida maka kuma kai kuma baka da kodara cikin cikin aljihu to kuma sai dan uwanka ya biyo ka gansa sai ka nemi da ya baka kudin zaka sanya isansu. wannan eh, roko du'a'i ne wanda yake na mas'ala wannan mutun yana iya biya maka bukatar amma du'a ibada shine abunda ba wanda yake iya yin sa sai Allah subhanahu wataala irin arzitawa da bada haihuwa da rayawa da makamantar wa'annan awabi to Allah ce idan bayuna suka tambaye ka game da sha'anina fa inni qaribun Allah yace ni a kusa da shi, Allah yace yana kusa da duk wanda zai roƙe sa yace ujibu da'watad da'i idza da'an ina karbar kiran wanda ya kira ni a lokacin da ya kira ni idan kaga kamar bukaranta cewa faman ulhima du'a faqad urida bil ijaba ko duk wanda aka kintsa masa yin addu'a to an niface sa ne da a karbi addu'arsa idan Allah subhanahu wataala yana son ya karba wa dan annabi Adam bukata a rayuwa sai Allah ya sanya masa ya roki Allah sai Allah ya karba masa jama'a mun fahimta malai ce wa fi sunan ibn majah ya tabbata a cikin sunan al-imam ibn majah min hadisi abi hurairah radiyallahu anhu daga hadisin Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda cewa qala Rasulullahi sallallahu alaihi sallam. manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare sa yana cewa man lam yas'alillaha yaghdabu alayhi duk wanda baya roƙon Allah subhanahu wataala to Allah subhanahu wataala yana hushi da shi duk wanda baya baya roƙon Allah subhanahu wataala ma'ana wanda shi baya iya tsaga hannu ya roƙi Allah to Allah subhanahu wataala yana yana hushi da shi wannan hadisin eh, ya gabata mun yi bayanin cewa eh, sihar hadisin wa hada yadullu ala anna ridahu fi su'alihi wa ta'ati malace wannan yana nuna cewa eh, yardar Allah subhanahu wataala tana tattare da roƙon Allah da kuma yi ma Allah subhanahu wataala da'a ma'ana roƙon Allah subhanahu wataala alama ce ta yarda da Allah yake wa dan annabi Adam daga lokacin da mutum yawa yi gari a zuciyarsa idan wani abu ya taso masa a rayuwa yana da al'amarinsa ga Allah madaukakin sarki to wannan alama ta cewa akwai yardar Allah tare da shi kamar da ya tabbata a daga cikin malumai ya rubuta littafin mujabud du'a wanda ake karba ma ake karba ma addu'o'i akwai wasu mutane da aka yi wasu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wasu bayan shudewar manzon Allah wanda idan suka yi addu'a Allah yana karbawa wata rana an samu wata baiwar Allah ta karya ma wata ƴar uwarta haure sai aka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce to abun da yake shine qisasi za a yi tunda ta kare haure za a kare mata haure walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab Allah ya sanya wa ɗan uwa qisasi idan ka ka jima mutun ka karya masa haure sai a karya maka haure ka cire masa eh, hannu sai a cire maka hannu to akwai wani sahabi da ake cewa Usama yace na rantse da Allah ba za a cire mata hannu ba rantsuwa yayi da Allah yace na rantsi da Allah ba za a cire mata ba za a cire mata hannu ba kuma ka san ai haure afwan ba za a cire mata haure ba ka san annabi sallallahu alaihi cewa rubba ash'asa aghbara law aqsama ala Allah la abarrahu tayu kaga mutun kansa ya yayi kura ya dukulkure amma idan ya daga hannu ya roki Allah wallahi Allah zai kubatar da shi akwai mutanen da idan suka rantsi da ce na rantsi da Allah yanzu sai an yi ruwa wallahi sai an yi sauda Allah kar ya kuma ta da shi cikin al'umma to wannan bawon Allah yana ciki sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam ga su an zo gaban manzon Allah cewa ga abin da ta yi an zo da ita ana zuwa sai Allah ya sanya ma ɗan uwanta eh, sai suka ji sanyi a rai kawai ko da su zai jikin su yayi sanyi suka ce yanzu sun yarda su amshi diyya kaga Allah ya ya kubutar da shi akwai wani da akai alqama a cikin cikin tabi'ai shi idan suka yi rikici da mutum mamarsa kiransa take tace dan Allah dan girman Allah kake wa addu'a saboda ta san in yayi addu'a Allah yana karba ko bai ta in yayi in yayi mutum addu'a yace wallahi idan ka tafi bakin titin ta mota he ta kade ta wallahi sai ta kade ka ko bai ta a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an yi wasu wa'anda idan aka je wajen yaki idan ana cin sahabbai ana ana cin su da yaki to sai a a zo wajen su a ce wani kuyi kuyi addu'a sai ce wallahi lanansuran da na da Allah sai mun ci nasara kuma sai an ci nasara rubba ash'asa aghbara law aqsama ala Allah la akwai bayin Allah da Allah yayi ma wannan wannan ce ta Allah subhanahu wataala to shine malaki ta duk wanda watan eh, yake daga hannu ya roki Allah subhanahu wataala to alama ce ta cewa Allah subhanahu wataala yana yana ya yarda da shi domin idan Allah bai yarda mutum ba to baya da damar da zai iya daga hannu ya roki Allah sai ga komai dubara su take masa sai ga kawai komai dubara su ce yanzu irin abin da ya faru da Karuna lokacin da yake fama da talauci yayin masa kaga gida da Allah ya wadata sa sai yake cewa inna ma utituhu ala ilmin indi kawai gani yake ilimin sa ne da iya kwarewa sa a kasuwanci sanin shige da fice da al'umma shi ya sanya samu ya samu kudi kuma wallahi har yanzu akwai masu irin wannan tunanin a rayuwa gani yake karatu da ya samu da mulki da ilimi duka dubara sace idan cewa ba Allah ya ba sa ne a jarrabawa akwai wata kaida da kamata mu rike a rayuwa duk abin da kaga Allah ya maka a duniya kowane iri ne to ka dora shi abi ba amin babil ibtila'i jaraba ka Allah yake so yi duk abinda Allah zai yi mutum a rayuwa to Allah yana yi ne a kan babin ibtila'i dan Allah subhanahu wataala ya jarrabi dan annabi Adam malace wa hadha yadullu ala anna ridahu fi su'alihi wannan yana nuna cewa yardar Allah subhanahu wataala tana tare da roƙonsa wa ta'atihi da masa da'a ma'ana idan Allah subhanahu wataala ya yarda da mutum to sai Allah subhanahu wataala ya ba sa dama sai ya dinga roƙon sa dan Allah ya karba masa kuma sai Allah ya hore masa yi wa Allah da'a sai ga gashi nan kawai eh, yana duk inda ake karatu zai zo yana da yana biyayya yana duk wani abu da yake nagartacce to yana da alaka da shi duk wani abu da yake aikin banza ne ba ka samun sa a wannan wurin kaga da'a Allah subhanahu wataala malaki ta wa idza radiya ar-rabb tabaaraka wa ta'ala fa idan Allah subhanahu wa ya yarda idan ubangiji ya yarda wanda albarka da dukka suka tabbatar masa to fa kullu khairin fi ridahu dukkanin wani alkhairi yana tattare da yardarsa ma'ana idan aka samu yardan Allah subhanahu wa to alkhairin duniya da alkiyama yana tattare da yarda ta Allah subhanahu wa samun yardan Allah ba karamin al'amari bane a duniya ka samu yarda Allah ya ya lamunce maka ai ba Allah ba ko me gidanka a shago yace wani na yardan maka duk abin da kake so kai ba sai ka tambaye ni ba ka san wannan ba karamin abu ko Barantana mahalici subhanahu wataala yace ya yarda kai to kuma shi Allah in ya yarda dan annabi Adam ba to ba kamar irin yardan mutum da mutum bace idan Allah ya yarda dan annabi Adam duk abun da zashi na addu'a Allah yana karba masa ba gashi ba a cikin hadisi ingantacce daga annabi sallallahu alaihi sallam, cewa fa idza ahbabtuhu kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bihi wa basruhu alladhi yabsuru bihi wa yaduhu allati yabshutu biha haka Allah ya faɗa yace idan na so dan annabi Adam sai in zai masa jin da yake ji da shi ma'ana duk abinda zaka saurara a duniya ba zaka iya sauraron abinda Allah baya so ba shine ma'anar Allah ya zai baka jin ka a rayuwa akwai lokacin da zai ga mutum yana shawari dan doko dan kida dan sa sai ga kuma kawai kawai abun ba dadi sai ga ya rabu da shi kaga wannan saboda mi Allah ya kasance masa jin da yake ji da shi an yi lokacin da zaka ga mutum yana yana yana tabakiri taba karatu ana zuwa makaranta kuma ana yan kalle kalle amma daga lokacin da ya samu yarda da soyayya ta Allah subhanahu wataala to duk abun da yake na sabo Allah sai ga ya tsani wannan abun a rayuwa ina batar mun fahimta duk da ku dibi sahabin da yazo eh, yaron da yazo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam tashi ne ce manzon Allah annabin Allah ka bani dama na yi zina ina son ka bani dama ba da nake shawa sai na yi zina sahabbai kamar za su kai masa duka sai annabin Allah ya ce ku bar sa zo kusana sai yazo zo gujen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna sai annabin Allah ya tambaye sa shin kana so a aizina da mahaifiyarka yace la la wallahi ya rasulullah ba na buƙatar haka kaunar kafa yace la wallahi ya rasulullah yayar kafa yace la ma annabi ya zano masa mutane dama sai ce to wanda zaka yi sanar da su matar wani ce kaunar wani ce mamar wani ce sai ce to ya annabin Allah roƙan Allah subhanahu wataala sai annabi ya buƙi dinsa yace ya Allah ka tsarkake masa zuciyarsa kuma ka kare masa farjinsa yace sai da na waye gari a duk duniya ba abin da na tsana a rayuwa kamar zina ya samu yardar Allah subhanahu wataala ne a wannan bangaren ko to Allah subhanahu wataala ya rada mu idan Allah ya rada mutum ko sai Allah ya kasance masa jin da garin da yake gani da shi mutum ba zai iya kallon abin da Allah baya so ba sannan mutum ba zai iya doka da hannunsa ba abin da Allah baya so kun ba zai iya taka takawa da kafafunsa bai je da gurin da ake samun Allah subhanahu wataala sai Allah ya dabibiye su akan sabo to da'a wa Allah babban babban al'amari ne malace kama anna kullu bala'in wa musibatin fi ghadbihi kama dukkanin musiba da bala'i yana cikin tare da watan hushin Allah subhanahu wataala bana hushin Allah shi yake jayo musiba da bala'i hushi na Allah subhanahu wataala yana jayo musiba da mi da bala'i a rayuwa Allah subhanahu wataala yana hushi Allah yana hushi amma ya sifar hushin Allah yake bin wasari ba amma tabbas Allah subhanahu wataala ya tabbatar da cewa yana hushi kuma manzon Allah ya karantar da ya karantar da ya karantar da mu wannan kamar da Allah yana farin ciki ba gashi ba hadisi ingantacce maza ke cewa Allah yana farin ciki fiye da bawan eh, yadda mutum yake tuba wa Allah subhanahu wataala Allah yana jin yana jin dadi yaga bawansa yana tuba zuwa gare sa fiye da mutumin da yake saman taguwa da abincinsa da komai yazo cikin tsakiyar sahara sai wannan taguwar tasa ta kunce masa ya kwanta yuwa ta addabe sa yana jiran mala'ikan mutuwa yazo ya dauki rayuwarsa yana falkawa daga barcinsa sai ga taguwar ta da ta dawo da abincinsa sai kama wannan tago ce, ya Allah ina maka godiya kai ne bawa na ni ne ubangiji kamin shiddatul farhi saboda tsananin farin ciki kuma akwai hadisi ne cewa wata rana manzo sallallahu yayi bako a gidansa sai ya tambaye matansa akwai abinci suka ce babu komi ka gidan annabin Allah ba komi to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabbai wa zai sauke bakon annabi sallallahu alaihi wasallam sai wani sahabi ya ce ni ya annabin Allah a gidansa bai san ko akwai abinci ko babu ba haka dai kawai ya ya wakilta saboda bakon annabi ne ya bari ya sharrafa ya tasharraf ya sauke bakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ja su gaje gida da yazo sai ya tambaye matarsa cewa fa na sauke bakon annabi annabi yayi bako kuma ni na sauke sa sallallahu alaihi wasallam akwai abinci kace kam abincin fa shike da akwai matsala abincin da ke da akwai abincin mutum dai kuma ga yara ba su ci abinci ba sai ya ce mata abinda za a yi isa zaki ki lalabi yaran nan su barci amma dai kan bako to kuma za mu yi jere tace to me gida idan aka zo aka kawo abinci bakon yana gani baka ci ba zai ba zai ji dadi ba sai ce to su suka yi suka kombil da ita cewa idan aka zo aka fara cin abinci ta aje abinci to fitilar ta dan tunkuɗe ta faru sai a shiga cikin duhu wani silansi yadda ba a gane komi aka aka zo aka aje abinci za a fara ci an wanke hannu sai kawai ta zo ta yi gaba da fitilar sai aka shiga cikin duhu bakon yana ganin kamar mai gidan yana cewa abu sai dai dauko ya dauko hannu ya sa cikin baki amma ba komi haka bakon manzon Allah ya ci abinci ya koshi ya tashi ya wanke hannu shi ma mai gidan ya tashi ya ya wanke hannu sai suka tabbatar ya koshi suka je su kwanta da aka zo sallar subahi sai manzon Allah ya ce masa Allah yayi farin ciki da abin da kuka aikata kai da matarka Allah yayi farin cikin abinda kuka aikata kai da matarka ashe Allah subhanahu wataala yana yi farin ciki kuma yana yana hushi to idan hushin Allah idan Allah yayi hushi to a lokacin musiba da bala'i take sauka to kuma abinda ke sa Allah yayi hushi shine a keta alfurmar Allah subhanahu wataala ayi abinda shi Allah ya haranta Allah yana jin haushin ya ga mutun yana yin abinda shi Allah ya ya haranta masa rayuwa malai ce kama anna kullu bala'in wa musibatin fi ghadbihi kamar yadda dukkanin musiba da kuma bala'i yana tare da hushin Allah subhanahu wataala wa qad zakara al-imam Ahmad fi kitabihi az-zuhd al-imam Ahmad alayhi rahmatullahi ta'ala imam ahlus sunnah wal jamaa ya ambata a cikin littafin sa dake suna az-zuhd atharan wani athari idan aka ce asar abin da yake labarin da bai kai hadisi ba eh, wanda wannan wasu na kira shi isra'iliyat ne yace yake cewa anna Allah an ana Allah Allah yana cewa ni ne Allah la ilaha illa ana ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai ni ba wanda ya cancanta abota ma da gaskiya sai ni idza raditu baraktu inna yarda abu kuma sai in sanya albarka a cikin sa walaysa li barakati muntaha kuma albarka ta bata da iyaka Allah yace ana Allah ni ne Allah la ilaha illa ana ba abun bauta wanda ya cancanta da abota ma da gaskiya illa ana sai ni idza raditu inna yarda baraktu zan yi albarka cikin al'amarin walaysa li barakati muntaha albarkata bata da iyaka wa idza ghadibtu la'antu idan kuma nayi wushi to kuma sai na tsine sai na tsina sai na nitsata da mutane daga rahmata shine al'ana yace wa la'anati tablughu as-sabi'a min al-walad tsinuwata idan ko na tsinewa mutum to tana isar watan da na bakwai daga tana tana bin silsila wannan tsinuwar tana tana bibiyar mutum har ta zo akan dan na bakwai jikan sa na bakwai duk da wannan maganar malamai sun tattauna akan ta A jumlar karshe wala'anati ta tablughu sabi'a min Walej cewa tsinuwa tana kai wa jikan mutunna na bakwai wannan maganar ta samu asali daga daga meke da suna wahab dan munabba wanda yake daga cikin malaman kirista wanda ya musulunta da ya musulunta yana sai ci gaba da yin wa'azi da yake malami ne sai ci gaba da yin da yin wa'azi to wani lokaci eh ci gabansa da wa'azi sai dinga dauko su ababe wanda suke su Isra'iliyat ne kusan Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani akan banu Isra'il ke cewa hadithu an bani Isra'il ko hadithu an bani Isra'il wala haraj ku ba laifi ku ba da labari akan banu Isra'il amma idan zahirin abunda aka ambata ya ci karo da alqur'ani da sunna to sai ayi watsi da shi ina batar mun fahimta idan abu ya ci karo da alqur'ani da sunnar manzon Allah duk da an ba da labarin sai a ci a wulgar da wannan abun ba za a yi ba za a yi amfani da shi ba to wannan wannan eh, wahab dan munabba malami ne a kirista sai yan musulunta sai ci gaba da yin wa'azi to kuma lokaci in yazo shi dan dauko wasu tafsirori a cikin abin da ya faru a banu Isra'il wasu gaskiya wasu ƙarya kuma sai dinga Isra'iliyat ne sai dinga kawo su haka shi suka ce wannan maganar gaskiya akwai abun dubi akan ta sai dai a ce suka ce sai dai a ce in ma za a yi mata tawili wala'nati tablughu as-sabi'a min al-waladi a ce cewa idan na tsine wa mutun to tsinuwar jikan mutun na bako yana jin abun a ransa, ta yadda in aka zo ana bada labarin kakanka yayi kaza aka tsine masa sai ya ji abun ba dadi a ransa <laughs> suka ce in ma za a yi tawili sai a fassara ta haka amma zahirin qur'ani yana cewa abunda mutun ya babayin mutun yayi to bai shafar ciyarar wala taziru wazra wuzra ukhra laifin wani bai shafan bai shafar wani yanzu laifin matar ka bai shafar ka laifin ka bai shafar na matar ka laifin ka bai shafe ka ba kowa da ji da kansa ina fatar mafi laifin kowa daban to da haka ne ai an samu sahabbai daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda mahaifansu kafirai ne amma kuma suna ciki gaba gaba manyan sahabbai ne yanzu ka ribi duk duniya annabi sallallahu bai da wani maki kamar Abu Jahal ko amma an samu dan Abu Jahal da yayin musulunci kuma babban sahabi cikin sahabban manzon Allah sallallahu al-walid dan Khalid dan Walid har kuka yake in yanzu na karanta zarni wa man khalaftu wahida وجعلت له wa ممدودا Shuhuda wa ومهدت له تمهيدا ثم يطمع an ازيد saboda wannan ayoyin kan ubansa aka saukar da ita shi sahabin annabi ne amma babansa sa kafiri ne kaga tsinuwar da aka yi wa baban bata shahe shi ba ka hikima ce ta Allah subhanahu wataala watan laifin wani baya baya shafar wani wannan maganar to sai mu dangana musu kayansu kuma in zamu fassara ma sai mu ce to tsinuwar idan aka tsinewa mutum to jikan na bakwai ma idan tun abun zai ji ba ba dadi Allah subhanahu wataala ya datar da mu malati wa qaddalla al-aql wan naql wal fitr wat tajarub al-umam ala ikhtilaf ajnasiha wa milaliha wa nihliha ala anna at-taqarrub ila rabbil alamin وطلب مرضاته والبر والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير وقد دل العقل حقيقة هنكلي هنكلي العقل شيني هنكلي حنكلي يا يانونا والنقل ده ما أكتراته ده لمي والفطر ده كما تبيئة تقن النبي آدم وتجارب الأمم ده كما بوجي ورأى الأمومي ala ikhtilafi ajnasiha akan sassabanin jinsin su cewa jinsin mutane kaza da kaza da kaza wa milaliha da kuma addinan su wa eh, nahliha wa nihliha da kuma eh, dariqun su hayyoyin su duk da sabanin hayyoyi da sabanin addinai da sabanin jinsi da sabanin watan da gogewa da kuma watan abinda aka cirato daga magabata da kuma shi abinda ya shafi hankali duk sun nuna cewa annat taqarruba ila rabbil alamin neman kusanci zuwa ga ubangiji talikai wa talbu mardatihi da kuma neman yarda shi Allah subhanahu wataala wal birri da kyautatawa wal ihsani ila khalqihi da kyautatawa eh, da kyautatawa bayin shi Allah al birri shine yin aikin nagarta da kuma kyautatawa bayin Allah subhanahu wataala min a'zamil asbabil jalibati likulli khairin na daga cikin mafi manya-manyan ababe sabobin da suke jayo alkhairi wa dan annabi adam a wani wanda hankali ya tabbatar da shi kuma gogewa ta yau da gobe yau da gobe ta rayuwa ta tabbatar da shi sannan kuma addinai kowane irin addini ba musulunci ba kare duk wani addini da ka sani a duniya ya tabbatar da cewa neman kusanci da Allah subhanahu wataala yana daga cikin abin da ke sa mutun ya samu alkhairi a rayuwa yanzu ka dibi India masu bautar Buddha are da suke taqarrub kamar kusanci su da ababen bautar suna ganin daga cikin abin da ke sa mutun ya samu alkhairi a rayuwarsa haka anan duniya a matsayin mu na musulmi gogewa a rayuwa ya tabbatar da cewa idan mutun ya ya kasance yana yana yawaita ayyukan alkhairi sannan kuma yana kyautatawa bayin Allah subhanahu wataala to ya kama hanya ta samun waton ta samun alkhairi a rayuwa yanzu ka dauki misali ka dauki misalin azumi da annabi sun alaihi ya sunnanta muna na nafila in alkhairin ke da kwace yake cewa man sama yawman fi sabilillah duk wanda yayi azumi daya wuni daya dan neman yardan Allah to Allah subhanahu wataala zai nisantar da hutar ai huskarsa da hutar jahannama tsawon shekara 70 kalbin alkhair kaga wannan yin azumin na daga cikin abun da ke jawo mutum wannan alkhairi ne ko ba alkhairi bane a nisantar da kai da hutar jahannama tsawon shekara 70 saboda yin azumin azumin wuni wuni daya wata rana wanda a kasar Saudi wani malami ya taba mafalkin annabi sallallahu alaihi wasallam kusan mafalkin mutun ya mafalkin annabi to ya jinsa da gaske domin dan baya siffa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai idan ka zo ka muna kai mafalkin annabi sai mu ce to ka siffanta mana ya annabin yake akwai bukatar a samu shama'il muhammadiyya ko alashin ka san yadda ka san yadda annabi yake sallallahu alaihi wasallam ne yake malami ne ya san annabi sallallahu alaihi wasallam sai mafalkin annabi sallallahu sai annabi ya ce masa ka je eh, gari kaza a unguwa kaza a titi na kaza ka nemi wane kaza ka ce masa makauci na ne a aljanna wani sakon da annabi ya basa cewa ka fada ma wane duk wane kaza wane kaza a wuri kaza yake cewa shi makoci na ne a a aljanna da yake ya ga annabi daga ya ga mafarkin annabi da gaske ne ko kuma ya san annabi sai eh, ya zo wannan garin ya nemi da ya zo kawai sai ya fara neman ustazan gari <laughs> ya ta nema bai so bai samu ba ko zo ba ba san shi ba ka wanda ya san shi ya nema duk wani malami da ya san har ya zo ba shi bane kace to tunda na rasa bari in dubi wanda ba su ba sai tambaya cikin ɗan bana bakwai kin garin sai suka dauko wani suna na ga sai aka gaya mai sunan to wanda dai lokacin ana makaranta sunan shi kenan amma fa yanzu ga cikakken sunan shi na na daban da ake ciki dan daba kuma a masa ai masa albashir da aljanna kuma dai in je in gani yazo wajen sayatar da shi yana kwana kusan azhar ne shi ko azhar kin ma bai ba ya sallama masa yace kai ne wane wane kaza yace kware da gaske ce na yi mafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma na gaya maka cewa kai dan aljanna ne ai makoci na ne a aljanna sai ce mai maka Allah ka kai bacin lagi ba ni ba <laughs> eh, eh baka dogonta da abu da ba ce ka aljanna fa ni ko Allah ba ko zan ma hina ga dama nake yi ita to ba wani aiki da kake na alkhairi ce shi da bai na alkhairi guda daya yace nan layin akwai wani makocin mu wanda Allah ya masa rasuwa ya bar masa ya ya mutu ya bar matarsa da yara marayu Marasa ta fara fitowa tana tana bara a alayi yace abun sai ya tsaya min a rai sai yace wata in har ina raye kun kare bara a duniya albashinsa da ke ma'aikaci ne yace albashinsa in ya dauko albashi sai ya mika mata je ta biya bukatar da tadiyanta shi sai je ya wata bugabugan dan ya kula da kansa sai ce an zo wurin ga abun da kake yi nan domin annabi ya faɗa cewa ana wakafilul yatimi fil jannati kahataini ni da wanda yake kula da marayi kamar haka muke cikin cikin aljanna wannan bawon Allah sai ya juya zai tafi shi wannan malamin da ya mafalki wannan samari sai ya tambaye sama ina zuwa yace yanzu zai je harami ne zai je Ka'aba sai yace malam jiranin wuce sai kama hanya ya tafi yanzu kawai ya fara tsawafi tunda ya shiga harami sai ya ji natsuwa ta shigo masa yace a Makka yake amma bai taba zuwa aikin bai taba shiga harami ba a Makka yake amma bai taba shiga harami ba wannan bawon Allah yayi qawafi akai salloli da shi ya ta istighfari yana ga Allah gafara mallan akai da qawafi sai ta masa muje gida ce ai shi wallahi ba zai je ko ina ba ina ba zai je ba washe gari an yi sallar subahi sai yazo yana kiransa da waya bai same sa ba da yazo inda ya barsa sa sai tarar da shi kamar ya kwanta yana barci dadaba da yake masa malam jabir sai tar da shi ya shi rasu Allah ya masa kaga wannan maganar kyautatawa bayun Allah na sanya Allah subhanahu wataala ya tunkudo maka alkhairi hakan yin aikin nagarta a rayuwa aikin da Allah yake so yana sanya mutun ya samu dacewa da da alkhairai a rayuwa malace wa adadaha min akbar alasbab jalibati. likulli sharrin kishiyoyin eh, kishiyar aikin alkhairi da kuma kuntatawa bayin Allah da zaluntar su daga cikin sabban da suke jayo mutun sharri a rayuwa kuntatawa bayin Allah ka kuntatawa dan annabi Adam yana yana bude kofar sharri a dan annabi Adam shi yasa annabin Allah ya ja hankalin masu mulki annabin Allah yi addu'a ne girma yace Allahumma man waliya shay'an min amri ummati fashaqqa alayhi fashqqa alayhi ya Allah duk wanda ya jibinci sha'anin al'ummata wasu daga cikin al'ummata kuma ya tsananta musu ya Allah ka tsananta mai a rayuwa ina ba da gwagwanta tsanantawa bayin Allah na daga cikin abun da ke sanya mutun ya bude makohar kansa kohar sharri in ka je umara kai zalunci ka je ka yi umara kai aikin haji wallahi lada Allah ba zai baka ba ka ci kudin mutane ka je kai umara sai da Allah shirya musu lada. kai ka tashi a tutar babu kawai Allah ya kare mu haka sannan kuma yi saban Allah subhanahu wataala na daga cikin abun da ke bude mutum kofar kofar shari'a rayuwa mun karanta tarihin al-Imam Shafi'i ko alaihi rahmatullahi ta'ala wata rana yana zaune a alayi sai wata mata ta biyo sai iskan ya dan kada zananta sai ya ga wani abu na jikinta malam Jabir har da yayi da yayi aron nan zuki zubewa tai gaba da kaf zubewa tai yanzu ina momi an TikTok gaba dai yayi neman karatun sa yana sa sai ya zo wajen malamin sa yace akar baka Allah an yanka ta tashi ni fa duk karatu na fa yau na kasa na yake zagwa sai ya ce musa akwai abin da kai na saban Allah akwai abun da kai na sabon Allah yace ka roki Allah gafara domin ilimi haske da kuma Allah baya bada haske shi da wanda yake sabon sa wannan duniya ce da muke Allah kai iske malami fa ko malami zai yana shiga kai rawano ɗan mata a TikTok hada sabkewa yake yi <laughs> wace kuma ce inna Allah gafurur rahim ya Allah ne gaba ni ce wannan wannan ayyace yake ce Allah ya sauke wannan an fahimci Qur'ani bai bai wallahi babbar musibar ka san sabo sabo ne kuma ka rungume sa musiba ce wallahi akwai malaman da har har har sakasi tura musu ake yi da malami yana kallon bulufu Allah ya sauke Allah ko kai sai sai a ah, ai Allah ya ce ba dan da kuke sabo ba kuna roƙon Allah gafara da Allah ya ture ku ya kama sabo sai ka ce kai sabon Allah <laughs> sai ka ce kai kai sabon Allah Allah ya Allah ya datar da mu kuma yake cewa famastujlibat ni'mullah wastudifat niqma bimithli ta'atihi wa taqarrub ilayhi ba wani abu da yake jayo ni'imar Allah ga dan annabi Adam ya kuma tunkude masa azabar Allah fiye da watan ta'atuhu wa taqarrub ilayhi ma Allah da adalin gusanci zuwa gare shi yima Allah da'a da neman kusanci ga Allah subhanahu wataala ta hanyar aikata nagartattun ayyuka yana sa mutum Allah subhanahu wataala ya ya turo masa alkharrai sannan kuma duk wata azaba da musiba Allah ya kare sa da ita idan Allah subhanahu wataala ya soka da alkhairi a rayuwa to sai Allah ya hore maka yin ayyuka nagartattu to sai Allah ya baka alkhairin kuma tun kuɗe maka musiba a rayuwa haka idan kaga mutun ya Allah ya taimake sa ya samu wata ibada mai girma yana yi ko to wannan wata alkhairi ne Allah yake so ta tare da shi sai sanya su magabata suna auna imanin su ne ta hanyar yawan ibadar su suna auna imanin su ne ta hanyar ibadar su ba ta hanyar surutun su ba ibada ibada ake so ibada zaka iske yanzu misali su al-Imam Shafi'i alaihi rahmatullahi ta'ala a duk dare sai ya karanta alqur'ani mai girma kuma cikin sallah raka'a biyu yake yi in ya dauko nisfi yake yi ruku ya tashi ka nisfi ya ruku ya sallabe. duk dare to yanzu wannan fashi da mashi da qur'ani tun ramadan yanzu rabon wani da ya da qur'ani ya karanta tun ramadan haka ne wani baraban shi da tashi qiyamul layl wallahi to da aka cikin kwana goma karshe ya rabu da ita kuma sai wata shekara mai zawa in ana rayi wani bawo Allah ne ya gayyato limamin limamin garin su gidansa yazo ya budin baki da azumi ne da azumi ya gayyato limamin gidan garin su yazo ya budin baki aka zo aka ci abinci a gida to ana cikin wannan hidimar matar ta dora kudinta a saman tabul a manje. sai venti ya kada ta sai iskan ya ya tafi da kudin sai liman ya tattaro kudin sai ya bude qur'ani daga gehen akwai qur'ani sai sanya cikin qur'ani sai liƙe aka aka ci abinci aka tashi aka watsi yanzu da aka watsi sai take tambayar mai gida ko bata ga kudi bai ga kudin ta ba yace shi bai gani ba kuma ba wanda yazo gidan sai wa sai liman to <laughs> sai suka dauke zargi aka sanya ba ai imamu yayi gaba da kudi <laughs> wannan abun ya sa miji sai dan rike sa har shekara guda yana kallasar cewa ya tafi masa da kudin sa kudin matarsa yanzu shekara ta zo sai mata ta ce ya kamata mu gayyato ne ba sai ta ba za a gayyato shi ba dalili saboda ai ba raga abin da yayi sai ta ta ce musu a'a alkhairi ne wani yayi kuma ka abin nan ba ba illa bace yanzu an zo sai hira ta dauko zancen sai ta ai kudin suna cikin qur'ani sai aka dauko qur'anin ga qur'anin aka duba ga kudin nan aka ilga su ne wai shekara ɗaya ba karanta qur'anin ba yanzu qur'anin ya zama to abun kayan ado kawai wai bari mu aje saboda tsarewa ko yau ai ba shi bane aiki so ake ka karanta kai ta dagurin ayoyin alqur'ani duk wanda ya waye gari ya gaske tar da kansa yana wata ibada mai girma to ya gode ma Allah Allah ya so shi da alkhairi shi san ya sahabbai Allah ya tattara musu hanyoyin alkhairi diwa saboda a su da yawaita ibada annabi yake kewaya cikin dare yana gera yawo yana yawo sai manzon Allah ya zo gidan Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu arda manzon Allah ya je na karanta Qur'ani sai manzon Allah ya tsaya yin natsu sai da aka zo da safe ka sai manzon Allah ya ce wa ba Musa ke na leka ta gidanka na ji ka kana karanta Qur'ani ce laqad utita mizman min mazamir ali Dawud Allah ya baka sauti da dadin karatu da aka wa annabi Allah annabi Dawud yace ai manzon Allah ban san kana nan ba ai da na tilawa kana ƙara tilawa <laughs> suna na wannan kokarin Abubakar Siddiq da Allah ka zanta sa wayati imun ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira sasta inna ma nut'imukum liwajhi Allah su duk abinda ake dan neman yardan Allah ne ake Allah subhanahu wa ta'ala ya da mu alati famastujlibat ni'mullahi wastudifa niqmuhu bimithli ta'atihi wa taqarrub ilayhi dan annabi adam Allah bai taba jayo masa ba tun kudo masa wata ni'ima sannan kuma a tunkuɗe masa wata azaba fiye da mutun ya rungumi ya rungumi yiwa Allah da'a da neman yardan Allah subhanahu wataala wal ihsan ila khalqihi da kuma kyautatawa bayin Allah subhanahu wataala kyautatawa bayin Allah na sa Allah ya dan annabi Adam ga hadisi ingantacce wata mata karuwa ta shiga aljanna karuwa ta shiga ba ta da sana'a ta wuce karuwanci amma manzala ta shiga aljanna dalili saboda ta biyo daga kare a a gehen rijiya yana yana yana yana lasar kasar riji bakin rijiyar ma'ana yana jinkish ruwa tanzida ta ta kilminta qohotan ta kilminta ta shiga cikin rijiyar ta dauko masa wanta ba sa ya sha dalilin wannan abun Allah ya sanya ta aljanna dalilin wannan kawai ta shayar da kare kai dabba fa ba mutum ba dabba ba mutum ba da wannan dalilin Allah ya bata aljanna ga matar da kuma manzon Allah ya ce ta shiga jahannama dalilin mage musa musa saboda musa ta tsare musa bata bata abinci ba har ta mutu Allah ya huta da ita yana da wanda zai zai da aji dan annabi anin kana kuntata masa kana walakantar da shi kana ganin sa ba kowa ba bai da wata kima daraja sai wanda kake gadin ba kowa bane a wajen Allah shine wani abu haka ne ko wanda kake ganin ba kowa bane a rayuwa sai zamanto a wajen Allah shine shine wani abu Allah subhanahu wataala ya datar da mu malace wa qad rattaba rattaba subhanahu wataala subhanahu al-husul husul husul al fi ad-dunya wal-akhirah wa husul ash-shurur fi ad-dunya wal-akhirah fi kitabihi al-a'mal Allah subhanahu wataala ya gina samun alkharrai a cikin wannan rayuwa ta duniya da kuma rayuwa ta lahira da kuma samun waton ya gina samun sharri a duniya da alkiyama a cikin littafin a cewa aiki ke jaye wannan ma'ana ayyukan mutum shike sa ya samu alkhairi ko ya samu sharri yin aiki Allah ya bayyana a Qur'ani cewa aikinka an gina samun alkhairi da samun mi da yin aikinka yin aikinka shike sa ka samu ka samu alkhairi a rayuwa haka yin aikinka shike sa mutum ya samu sharri a rayuwa yanzu duk wanda ya shiga aljanna ganin daman Allah ne tare da aikin da ya aikata nagartattu a duniya duk wanda shiga huta mummunan aikinsa shine kasa huta ina fatar ku fahimta kamar da cewa samun dan da baya yiwa dole sai mutun yayi aure ya kusanci iyalinsa ko haka samun alkhairi a rayuwa dole sai kai aiki idan ka san ba ta yiwa ka zauna ɗakin matarka kace kudi su zo ba yi ko ka tai kasuwa ba to haka shi ma alkhairin baya samuwa sai kai aiki idan kai aiki zaka samu idan mutun yayi aiki na alkhairi sai sai sai alkhairin yazo masa idan mutun ya daga sharrin kuma wato sai sharri ya ya amku akan sa ina fatar mun fahimta sharri yana jayo sabon Allah yana jayo sharri a rayuwa Allah ya kare mu yawaita sabon Allah yana kawo sharri a rayuwar dan annabi Adam idan mutun ya zamanto mai yawaita sabo ko to baya rabuwa da ganin da ganin musibu larawa suke cewa man fa'ala ma sha'a laqiya ma sa'a duk wanda ya aikata abin da yake so to zai hadu da abin da baya baya so a rayuwa to duniya da alkiyama alkhairanta gaba daya sun tattara ne akan aiki idan kana son ka samu duniya sai kai sai kai aiki idan kana son ka samu lahira sai kai sai ka aiki sannan kuma haka shi kansa sharri yana zo wa dan annabi adam ne ta dalilin abun da yake aikatawa ina ba da mu fahimta yanzu misali misali duk wanda ka zo ka gaska ka tarar da shi a prison civil gidan kwaso to kan manzo akai shi na'am kan banza na sa a kai mutum aikin da ya aikata ne ya cancanci a kaisa wannan wannan wurin ko yanzu duk wanda aka yi wa bulala 100 sai yin zina kawai kan ma za bulala 100 yin zina shike jayo a mutum bulala bulala 100 ashe kaga aikin dan annabi adam alkhairi ko sharri to shine ke tabbatar da shi idan ka zamanto mai yawata alkhairi zaka dinga ganin alkhairi a rayuwarka idan ka zamanto kana aikata sharri to kuma ka dinga haduwa da sharri ne sai ka da Allah subhanahu wataala Allah ka taimake mu akan yin aikata ayyuka na na alkhairi mala yake cewa eh, tartibul jazai ala sharti Allah subhanahu wa ta'ala ya jeranta ya gina sakamako akan sharadi in kai kaza ga hukun abin da zaka samu ko idan mutun yayi kaza ga abin da zai samu duka an riga an yi an yi bayani in mutun yayi imani da Allah to ga abin da zai zai samu ko haka Allah ce ba man amila salihan min dhakarin aw untha sadami wa huwa mu'min falanuhiyannahu hayatan tayyibah duk wanda yayi imani da Allah a cikin maza da mata yana kuma mai imani yayi aiki nagari kuma yana mai imani ga Allah Allah ce mu kuma su Allah zamu rayar da shi rayuwa nagartacciya jama'a ka ne ko baka bane idan kai zamanto mai imani cikakken imani wa Allah kuma ka biye wa imanin da Allah da ayyuka nagartattu to sai Allah subhanahu wataala ya rayar da kai rayuwa mai dadi sai ga abinda Allah ya baka na duniya ka wadatu da abinda Allah ya baka baka bukatar komai daga kowa ga Allah kake da bukata kuma sai a ganka ma a ganka ana ganin ka kawai kai baka da amana ganin ka me me shi hayatun tayyiba kenan amma idan mutun ya kauda kai game da Allah subhanahu wataala to Allah ce wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan banka duk wanda ya kauda kai game da na Allah ya ce yana da rayuwa ta kunci sai gashi ya tara dukiya da duniyar gaba ɗaya amma babu natsuwa tare da shi wai ku gusa akwai mai kudin da wallahi kwanan da yake yi a wuni gaba ɗaya yau ta yi kwanan awa uku gaba ɗaya tashi akwai wanda gaba ɗaya kwanan sa bai wuce awa uku Allah ya bashi duniya duk abin da yake da shi eh, ake ba dan annabi Adam Allah ya bashi ga manya manyan manyan gidaje ya gina har bai san adadin su ba ga gaji gan motoci ga kudi a banki ga kudi a gida amma in yazo barci kwanciya kakin ya kwanta barcin ma baya lokacin sai ya sha kwaya sai an yi allura kwana yake kwana akwai wanda shi yazo shi shi da kai ne ke maka saita ya kwanta in ya kwanta kuma kawai tsan bayan awa 1 biyu kaga ya ya zabura kuma zabura ba dan yake ya mulal bane barga su barga ba yake da tsoro da Allah wannan akwai natsuwa a ciki amma ka dibi wanda ya rike Allah subhanahu wataala sai kawai yazo kamar wasa ya kwanta yayi barcin sa ya natsu cikin lafi cikin normal sa wani bawon Allah yake cewa da masu mulki sun san irin jin dadin da muke da shi a rayuwa to saboda tsabar zalunci da su yi kokarin su amshi wannan abu ka zo gidanka baka fargaba wani shugiro maka gida ya danya amma yanzu duk wani ne kudin da ya tara kunci ko ce miliyan 100 to tunanin yake in ya kwanta za a iya duro masa a taushe sa akai ko ba gaba ne na'am ba gaba ne amma kai ba kai kai kwanan ka normal hada min shari hada mabalki ko kaga kakanan ka je dube ka yi saudi a kana talabbaik kallawo labbaik daga ran da sai a shiga nan ba ta kake kwance sai zaune ke cewa sa'adati fi sadari yace jin dadi na yana a zuciyata ba wanda ya sai kwatsa min wannan abun to idan Allah subhanahu wataala shi Allah ya jeranta ya gina ayyuka akan sharuda in kai kaza ga abin da zaka samu duk wanda yake kaza ga abin da zai samu na na rayuwa da haka idan kai imani da Allah ka aikata nagartaccen aiki sai Allah ya rayar da kai rayuwa nagartacciya sai ka ta jin dadin ka a rayuwa abinda Allah ya baka ka wadata kuma baka damuwa da kowa kuma duk abinda ake kai kawai abin rayuwarka dai Allah ya tsare ka amma wanda ya kuma ya juye daga abin nasa rayuwarsa ta to aikin sharri ne to kuma sai Allah ya sanya masa ya sanya masa kunci sai kaga gashi nan kina cikin wadata amma kuma firgici shiki firgici shiki kamar an fike kaza kawai bai da bai da natsuwa kamar an tsoma kaza cikin ruwan zai babu ta natsuwa ta da shi kaga shi birja birja kuma amma ya tara ya ga tunga shine wai kace yanzu wannan shine wani babu natsuwa dalilin kuma an yi kauda kai game da mu. ambatan Allah subhanahu wataala malai ke cewa wal ma'lul ala al illa sannan kuma an sanya al ma'lul akan illar abu ma'lul shine dalilin abu illar abu cike ke kawo kaza yanzu misali shakar shakar kura yana jayo mi yana jayo mura ko kaga idan ka kuskura ka shaka kura to in ba Allah ya tsare ka ba sai kai kaga wannan al ma'lul kenan ita mummunar tana zuwa ta dalilin mi ta kura ko kuma ka sha ruwan sai ko kuma ka sha fanka sai maka yawa kamar da kasan yawan atishewa yana zuwa in ka shiga wallahi ɗan tanka suka ta atishewa an samu al-ma'lul sai illa ta zo illa ce ta zo sai samu ma'lul idan aka samu illa sai a samu al-ma'lul idan illar abun ta zo sai a samu al-ma'lul wal musabbab ala sababi haka kuma idan aka samu sababi to sai musabbab ya zo idan aka samu yanzu misali da ganganci ne ka zo ka huce ko eh, daga cikin sabban yawaita accident shine mi huce wannan abun farin da aka sa naka tsaya kaga sababin misali idan mutun ya zo a a hunde kamata ya tsaya sai ya ki tsayawa sai ya san istauka in aka buge shi wa ya jayo kaga sab dalilin rishin tsayawarsa a wannan wurin da aka ce ya tsaya shine sababin kawo masa kawo masa accident kina badar mu fahimta wannan shine al-musabba ala sabab wa hadha fil qur'ani yazidu ala alf mawdi' irin wannan karatun cewa in kai kaza zaka samu kaza ko kaza zai biyo baya a cikin al-qur'ani sun yi wuri dubu da Allah ya zance su a cikin miftahu darus sada yake cewa da a ce wuri 100 ne haka da mu iya zuwa muku su baki daya amma yace huri dubu da suke bayanin cewa in kai kaza zaka samu zaka samu kaza akwai lokacin wannan jabir mata dai nan jayid to anan ya kamata mu kwana kenan ko eh in Allah subhanahu wataala ya kaddara wani sati sai mu dora akan malam zai ka bana misallai ta cewa yin kaza shike sa mutun ya samu kaza idan muka kawo misallai, ko yadda muka kawo misalai eh, eh, yanzu misali eh, daga cikin abinda yawaita haifar da ciwon ciki da mata in ga doka yawancin tanka da zaki yana kawo ciwon ciki a mace da mace ciwon cin tanka da kuma shan zaki yana haifar da kaga al'illa ce ana samun illa samun ciwon ciki ne ta hanyar mi ta hanyar ta yi amfani shi daga san zafi yana shiga mutun ne ta rashin yawan cin abinci ko illa ce ai rashin cin abinci illa ce kuma naqas ne da mutun a ce mutun bai cin abinci naqas ne tare da shi ba ba kamala bace amma da Allah subhanahu wataala sifatul kamal ce shi baya buƙatar abinci amma ga dan annabi adam naqasu ne kaga ce wani bai cin abinci ai yanzu idan mutun kaga bai ma cin abu sai dinga neman masu maganin zahi saboda akwai illa tare da shi yanzu yana neman ya magance wannan illar ko yana busan ya samu ya samu afeti ko Allah subhanahu wataala ya datar da mu malam zai kawo mana misalai tunda ya ce sun fi huri dubu a hurare da Allah ya bayar cewa in kai za zaka samu kaza in kai za zaka samu kaza in kai za zaka samu kaza to kuma wani sati in Allah ya yarda za zamu dora akan wannan zancen da malam yayi abinda mun ka faɗa daidai da to gaskiya Allah subhanahu wataala ya ba mu ladasa kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta muna muna ƙara godewa Allah subhanahu wataala akan ni'imominsa da yayi mana masu girma babban ni'ima da Allah ya mana wanda ba ma iya ba abun nan kinta shine kasancewar musulmi kuma kai musulmin ma ahlus sunna kuma ɗaliban, daliban ilimi ba wani alkhairi da wuce a rayuwa da zaka tsaye kanka fagen karatu idan ka sawo kanka a fagen da ake karatu ka gode wa Allah subhanahu wataala a lokacin da tsararka abokananka suna ta suna shan holiya ana can ana rayuwa da ba ta da tabbaci mutuwan nan ko yau ko gobe to kai kuma kawaye gari kanka kana zuwa karatu to wallahi ka wa Allah godiya kuma ka tayya su da addu'a Allah subhanahu wataala ya taimake mu subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh